Dobrý večer. Počúvate reláciu Mediálny wrestling s Ľubom Huďom. V aréne zápasia informačné zdroje, hlavný propagandistický prúd, alternatíva, influencery, svet faktov i emócií nadhľadu i fanatizmu. Vyberte si podľa vlastného uváženia. Súperi využívajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcami ste len a len vy. Všetci vás poučujú o kritickom myslení, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie očakávajte predovšetkým neprávom ignorované informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 01 01 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Na úvod eurovarovanie, teda varovanie Európskej únie podľa Európskej únie je dezinformáciou a nenávisným prejavom vyjadrenie. Existujú iba dve pohľavia. deti nemôžu byť trans, musíme zastaviť sexualizáciu detí, Trans ideológia je veľká hrozba rovnako ako korupcia a cielený misgendering, neoznačovanie trans ľudí ich preferovanými zámenami. Znie to možno možno tragicky, možno komicky až zvrátene, ale keď niečo takéto poviete, tak to je vraj nenávisný prejav. Musím si dávať pozor aj počas tejto relácie, ale myslím, že dnes sa rodových otázok a sexuality detí a trans pokusov, dnes sa ich nedotkneme, ale dávajte si aj vy pozor vo svojich vyjadreniach a reakciách, pretože zrazu budete šíriť dezinformáciu a nenávisný prejav, ak budete tvrdiť, že existujú iba dve pohľavia. No, Môžeme si hovoriť niečo o normálnosti a nenormálnosti, alebo o prirodzenosti, ale jednoducho taká je súčasná európska mumia. Nadviažem ešte z minulej relácie, keďže v minulej relácii bol príspevok o tom, ako vo Švajčiarsku v referende Švajčiari rozhodli, aby sa neznižovali koncesionárske poplatky pre verejnoprávny rozhlas a televíziu. Unikát ne, obyvateľia chcú, aby sa neznižovali nejaké poplatky. Ja som aj naznačil, a zrejme sú Švajčari veľmi svojrázni, alebo majú tak špičkovú verejnoprávnu televíziu a rozhlas, o čom som od začiatku pochyboval, ale keď sú takéto výsledky, tak prišla reakcia aj od nášho poslucháča zo Švajčiarska. poviete si, nemusí byť určujúca, ale dotvára to tú mozaiku, by som povedal, diania vo Švajčiarsku, alebo celkovo, ako je spoločnosť rozdelená. Takže tento náš posluchač píše, ja ako človek, ktorý žije už vyše 30 rokov vo Švajčiarsku, vám môžem napísať tú klamu ako všade inde. To muselo byť zmanipulované, myslím tým zrejme to referendum. Je to nehoráznosť platiť toľko peňazí. Veľa ľudí je proti. Zaťažuje to rozpočet rodinný, bežných ľudí. Toľko reakcia klamu ako všade inde, to by ma ani neprekvapilo, ale Samozrejme, niekto môže byť nadšený, ale je to rovnako ako u nás. Dnes budeme rozoberať problém verejnoprávnosti. Niekto je nadšený z verejnoprávnej televízii, iný nie je, rôzne politické tábory, ale verejnoprávnosť sa týka nás všetkých. Preto je aj dnes ústrednou témou. Ale čo ma zaujalo, a to sú myšlienky nemeckého filozofa a sociologa Jürgena Habermasa, len z toho dôvodu, že venovala sa veľká pozornosť tomu, zomrel teraz v polovici marca vo veku 96 rokov, nemecký filozof a sociolog, ale stúpenec eurofederalizmu, federalizmu, kritik nacionálnych e, hnutí a stúpenec zjednotenej Európy, takže naopak vyhovujúci mainstreamu, tak samozrejme, že mu venovali aj náležitú pozornosť, ale vždy sa dá nájsť niektorá myšlienka, ktorá nevyhovuje mainstreamu, ale neprizná si to. Napríklad v prípade Jürgena Habermasa v knihe Poznanie a záujem tvrdí, neexistuje žiadne objektívne poznanie. Ako vo vede, tak v politike, aj v spoločnosti je poznanie závislé na konkrétnom záujme. To vypovedá o médiách, o redaktoroch, skutočných novinároch, žumpalistoch a tak ďalej. Keď tento filozof uznávaný mainstreamom a pozitívne vnímaný v rámci aj súčasnej eurointegrácie tvrdí, že vždy ide o konkrétny záujem a neexistuje objektívne v úvodzovkách. Áno, môžete sa blížiť tej objektívnosti, ale všade je ten subjektivizmus a niekto je úplne oddaný a fanatický vo svoj subjektivizmus. Čo sa týka čo je dnes aj avizované, značnej časti súčasných žumpalistov a doslova fanatických propagandistov. Jeden termín je takisto zaujímavý, pretože Habermas prišiel s termínom ľavicový fašizmus. To už v júni 1967 použil tento termín. Ja ho chcem aktualizovať na súčasnosť, keď sa súčasní libioti a progresívci a rôzni tzv. liberáli rozčulujú nad termínom liberálny fašizmus. Aký je to nezmysel, ako si to protirečí, ako jedno slovo vlastne protiročí druhému oxymoron a tak ďalej, milión dôvodov, aký je to nezmysel. No ale čo je potom ľavicový fašizmus? Jürgen Habermas, ktorý naopak bol stúpencom týchto, eh, by som povedal, práve liberálno-ľavicových myšlienok. To sú, uviedol v tej súvislosti, že študenti a vtedajšie nepokoje, ktoré boli v 60. 60 rokoch, prešli k násilným metódam, ako hovorí, k revolučným fantáziám. A dôvod toho prirovnania k fašizmu. Habermas videl tú paralelu medzi vtedajšou radikálnou ľavicou a historickým fašizmom, v tom, že pohrdali parlamentnou demokraciou, presadzovali ideológiu prostredníctvom pouličného násilia a boli netolerantní k iným názorom. A pozrime sa na dnešných, dnešných liberálov, stúpencov liberálnej demokracie. Nepohrdajú parlamentnou demokraciou? Ako? Veď keď niekto vyhrá voľby a nie sú to oni, tak sa organi nájde sa zámienka, samozrejme, akákoľvek, a sú protesty, a výtržnosti, a predčasné voľby, a zvrhnutie vlády. Nie, pretože nevyhrali oni. Dnes sa to znovu potvrdilo aj v súvislosti s tým, čo sa dialo na Letnej v Prahe a súvisí to aj s verejnoprávnou televíziou, ale tomu sa budem venovať neskôr. Takže pohrdajú parlamentnou demokraciou, ak nevyhrajú voľby. To isté Európska múmia, alebo Únia, ako chcete. Ako náhle sú niekde voľby, oni hovoria o ruských hybridných akciách, ale sami ovplyvňujú mimovládky, média, len aby vyhral ich eurolokaj. Ďalej, presadzovanie ideológie prostredníctvom pouličného násilia, no tak oficiálne sa k tomu nebudú hlásiť. Ale pozrite sa v praxi. Veď čo, bol spojený, čo bolo v Spojených štátoch násilie spojené s BLM, len na čiernych životoch záleží, alebo činnosť Antifa ktorú tolerujú médiá, ktorú podporuje systém, politické strany a častokrát aj bezpečnostné zložky. Čiže používajú pouličné násilie, nehovoriac pri určitých demonstráciách a podobne. A netolerancia k iným názorom, no skúste mať iný názor ako aktuality denník N, SME alebo PS, alebo tzv. kultúrny front tých, tých zopár hercov, ktorí podnecujú tú, to urážanie, znevažovanie časti obyvateľstva, určitej časti obyvateľstva, pretože im nevyhovuje súčasná vláda a ministerstvo kultúry. Ale opäť podotýkam, to nie je o tom ospravedlňovať nejakú vládu alebo ministerstvo kultúry. Ide o ten princíp. Nie sú tolerantní, dokážu používať aj pouličné násilie a pohrdajú parlamentnou demokraciou. Takže liberálny fašizmus je nezmysel. No pre niekoho, kto si to nechce pripustiť, pretože oni sami svoje liberálne princípy definujú ako právny štát, deľba moci, ľudské práva a tolerancia. Právny štát, ten si ohýbajú podľa toho, kto je pri moci. A to je jedno, či zľava správa, prenasledujú, koho potrebujú, dehonestujú ho v médiách, trestnými oznámeniami toho človeka, alebo tú stranu, alebo inštitúciu likvidujú. Ľudské práva a tolerancia, áno, práva a tolerancia, keď majú rovnaký názor. Tí, ktorí čiastočne idú kritizovať systém, alebo dajme tomu tieto progres neoliberálne sily, aké je tam, aká je tam tolerancia, aké je tam právo. Všetci ostatní sú pre nich dezoláti, konšpirátori, postsedliaci, ako používa termín dokonca vysokoškolský pedagóg Buzalka. Pravidelne to v denníku N píše, do re regresívnej čvargy nadáva ľuďom a podobne. Akú tam vidíte toleranciu? Jednoducho, kto nemá náš názor, je ľudský odpad. Toto je uvažovanie súčasných pseudoliberálov. A kto určuje hranicu slobody, cenzúry alebo trestného činu? Denigen? Progresívna sekta? Komisári Európskej komisie? alebo samotný sociológ Buzalka svojimi urážkami v denníku N. No, Samozrejme, že to vypoveda o každom, aké princípy prejavuje, ale ani ľavicový fašizmus, ani liberálny fašizmus nie je nezmyslom a to oháňanie sa tým slovičkom je dnes už bezobsažné. Pretože tí, ktorí kritizujú ten historický fašizmus Mussoliniho, pretože hovoríme o Taliansku, v Nemecku bol nacizmus, keď kritizujú tieto prvky a sami ich využívajú a zneužívajú, a manipulujú a autocenzurujú a tak ďalej, no tak potom robia vlastne to isté. A tak sa dostávame k propagande, kto určuje tú hranicu slobody, cenzúry, správnych názorov a tak ďalej v mediálnom wrestlingu. A z tohto hľadiska je práve teraz tá situácia v slovenskej televízii a rozhlase, kde dochádza k prepušťaniu zamestnancov. Nie je to prvýkrát ale tá mediálna kampaň, ktorá sa okolo toho spustila a hlavne okolo jednej osoby, a preto tomu budeme venovať pozornosť, čo je to za mediálnu hru a prečo je tá daná osoba taká nenahraditeľná. Pretože áno, existujú mimoriadne osobnosti, ktoré sú len ťažko nahraditeľné. Hovorí sa, že každý je nahraditeľný. Nie, niekto nie je nahraditeľný a je mimoriadná osobnosť. Keď sa pozrieme do minulosti, či je to Ľudovič Štúr, či je to Štefánik, či je to Matej Bel, alebo vo vede Murgaš. To áno, to sú ťažko nahraditeľné osobnosti slovenské. Ale že by bol moderátor Vince, alebo moderátor Kovačič nenahraditeľný, lebo taká atmosféra sa vytvorila nositeľia divženie Havlovho odkazu, slobody, demokracie a e, médií a tak ďalej, objektívnych. No a máme tu nové meno, staronové, pokiaľ ste nesledovali vysielanie slovenského rozhlasu a televízie, a okolo ktorej je mimoriadný mediálny cirkus a to je pani Ďarfášová, redaktorka takzvanej verejnoprávnej inštitúcie. Aká je situácia? Z celkového počtu približne 1700 zamestnancov sa prepušťanie v STVR dotýka 60 ľudí. To je 3,5 pracovnej sily. A v zozname prepustených je uvedených 9 redaktorov, 19 dramaturgov, šéf dramaturgov, hudobný dramaturg, kameramani, technici, ekonomovia či správca majetku z rôznych pozícií. Uvádza sa to z ekonomických dôvodov a spúšťa sa kampaň. Komu vyhovuje verejnoprávnosť, komu nie. Pretože nikdy nevyhovuje verejnoprávna televízia drvivej väčšine ľudí. Vždy sú to rozdelené tábory, názorovo, politicky, ideologicky, ktorí očakávajú, alebo ktoré očakávajú tieto tábory, že verejnoprávna televízia bude hlásať to, čo oni chcú počuť. To, čo im vyhovuje čo je ich agenda a presvedčenie. Tam chýba ten nadhľad alebo prekonanie takéhoto pocitu subjektívnosti. Žiaľ, no ale to by si mali uvedomovať samotní redaktori, redakcie, spravodajstvo, už keď hovoríme o verejnoprávnej televízii. Keď hovoríme o kampani, je jasné, že voči súčasnému vedeniu a prepušťaniu spustili mimoriadnu kampaň tradične denní gen, SME a tieto spolky. Ale pridávajú sa ďalšie a chcem poukázať na to, že e, prečo a ako si protirečia. Andrej Bán, známa to figura z denníka N, dokonca hovorí o normalizácii. Normalizácia, ktorá prišla po rokoch 1968, tvrdí až do 89. Trvalo to predovšetkým v 70. rokoch, ale prečo nezavádzať však? No a súčasný telerozhlas údajne vyhadzuje kritikov z vlastných radov. Ide aj o členov štrajkového výboru, oceňovaných novinárov. Hneď si povieme, ktorí v 2024 organizovali prvý výstražný štrajk, na ktorom sa zúčastnilo 100 nespokojných zamestnancov a spolupracovníkov RTVS. Slovom 100. Áno, nemusia byť spokojní, samozrejme vo svojej inštitúcii, môžu odísť, môžu dať výpoveď, ale dostávame sa k tomu, že niekto má pocit, že je nenahraditeľný a ďalšie médiá tvrdia, že to sú tí potrební ľudia, ktorí zachraňujú verejnoprávnosť alebo objektívnu žurnalistiku. Keď bol výstražný štrajk a zúčastnilo sa ho 100 nespokojných zamestnancov, no v prvom rade preto, dovolím si to ja povedať, môžem sa aj míliť samozrejme a môžu mať iný eh, z hľadiska mediálnej scény aktívne pôsobiaci, či už novinári alebo bývalí novinári, iný pocit, ale v prvom rade si myslím, že nejde týmto ľuďom o nejaké princípy. Bojujú o médium, o verejnoprávnosť, o objektívne informovanie. Nie, boli voľby a znepačilo sa im, že nie je pri moci ich vláda. Teda nie tí, ktorých zrejme volili oni, alebo ktorí sú im politicky sympatickí. Ja tomu hovorím pohrdanie parlamentnou demokraciou. A nepáči sa im, čo robí nové vedenie, ktoré samozrejme, tak ako každé vedenie, aj členovia výstražného e, štrajku alebo štrajkového výboru, ako keby zabudli, keď bolo aj iné vedenie, a či bola pri moci Radičová alebo Zurinda, toho sa tiež dotkneme, alebo či boli celé redakcie oddané kultu Čaputovej alebo progresívnej propagande, tak vtedy s tým nemali problém. Ale teraz sa im zdá, že sú upierané ich práva, ohrozená je verejnosť, lebo nevyhrali ich politické sily. A tomu tvrdeniu, že im ide o nejakú vec, ja osobne neverím. Ale ako je to môj názor. Samozrejme, čo im prekáža? Už zmena názvu z verejnoprávnej RTVS na STVR, o ktorej hovoria z verejnoprávnej RTVS na štátnu STVR, ako keby nebola doteraz štátna. A že je ovládaná pomstichtivou garnitúrou, ktorá robí čistky. Ako uvádza Andrej Bán v SME. A píše fakt, áno, ide o 5%, čiže 60 zamestnancov. Samozrejme. Ale opäť vynárajú sa tu rôzne mená, ale v prvom rade novinárka Sonia Ďarfášová. Preto som aj avizoval kauza Ďarfášová. Samozrejme, prichádzali rôzne podnety, aká je to fantastická redaktorka, prečo jej v slovenskom rozhlase preložili reláciu na nedeľu večer, pretože to bolo vždy v nedeľu do poludnia. Dovolím si povedať, že som počúval relácie v nedeľu do poludnia a bola to aj členka štrajkového výboru. A práve na ňu sa sústreďuje všetká e, pozornosť. No, samozrejme, že táto osoba prišla z denníka SME, predtým teda 3 SME a potom pôsobila vo verejnoprávnej televízii a verejnoprávnom rozhlase v štrajkovom výbore a za svoju novinárskú prácu získala cenu nadácie otvorenej spoločnosti. Už to niečo naznačuje. O nejakej objektívnosti redaktorov zo SME a ľudí oceňovaných Sorosovou mafiou cenou, cenou nadácie otvorenej spoločnosti, si dovolím veľmi pochybovať. A tak táto osoba je spätá s reláciou osudy, ktoré písalo 20. storočie na Rádiu Slovensko a potom s reláciou Biele miesta 20. storočia, kde venovala samozrejme pozornosť, mapovala hrdinou 20. storočia a mapovala osudy židovskej menšiny za slovenského štátu a potom ľudí prenasledovaných komunistickým režimom predovšetkým v 50. rokoch. Nemožno popierať historické fakty, diali sa, diali sa rôzne veci, dialo sa násilie, ubližovalo sa, niektorí ľudia to trpeli, niektorí profitovali, tak ako v každom systéme však. A je zaujímavé pripomínať si osudy, ktoré písalo 20. storočie, a biele miesta 20. storočia. Aj toto obdobie slovenského štátu, aj obdobie nástupu komunistickej strany k moci, ešte v období stalinizmu, čistiek 50. roky a podobne, potom normalizácia 70. roky. Ale, a tu sa hneď môžeme pozastaviť, osudy, ktoré písalo 20. storočie. Ale v 20. storočí z hľadiska Eh, redaktorky Ďarfášovej, trpela len židovská menšina a v 50. rokoch len ľudia, ktorí odmietali komunistický režim. Ale keď si oberieme celé 20. storočie. Z jej príspevkov vyplýva, že štátotvorný národ žil zrejme v nejakej bavlnke. V nejakom absolútnom dostatku. Vznášal sa v nejakej eufórii, trpeli len iní. Ako tie osudy, ktoré písalo 20. storočie, by mohli byť aj príbehy a osudy Slovákov, ktorých z Masarykového Československa vyháňala bieda a obrovské vysťahovalectvo. Ako žili tie rodiny, tie ženy s deťmi, ktoré zostali, ako trpeli, aké tie osudy boli, tí, ktorí odišli, či už sa vrátili k rodinám, rodiny za nimi odišli a podobne. To asi nie je také podstatné. Alebo naopak, takisto 20. storočie. Vyhlásenie Maďarskej republiky rád. Čo sa dialo so Slovakmi v tých oblastiach, kde vtrhla Maďarská republika Rád, alebo sa vytvárala na čele s Belom Kúnom, ale s Kónom, aké zverstva sa vtedy diali. Nedozvieme sa. Ďalšie obdobia v ktorých samozrejme ľudia museli znášať, napríklad už keď aj, prečo si nepriznávať všetko, čo sa dialo, dôsledky židovskej úžery, ekonomického ruinovania, ako to prežívali slovenské rodiny, alebo teda štátotvorný národ, čo všetko musel znášať po viedenskej arbitráži, odtrhnutie južných území. Čo sa tam dialo so Slovákmi s nástupom Hortiovcov? aké tragédie, aké zločiny. Ale to už Ďarfášovu nezaujíma ani tých, ktorí sa jej zastávajú. Áno, sústredila sa len na tieto obdobia. Ale kým sa pustím do ďalšej analýzy jej práce, ja som to počúval práve, že tieto príbehy, áno, boli hrozostrašné, boli to nešťastia a tak ďalej. Každé to historické obdobie, bohužiaľ, prináša zo sebou násilie a nešťastné ľudské osudy, ako som hovoril na začiatku, niekto doplácal, niekto profitoval, e, niekomu to bolo úplne jedno, niekoho sa vôbec nič nedotklo ani politicky, ani spoločensky. Ale z týchto príspevkov a z toho, ako boli formulované a pretláčané každú nedeľu do poludnia, neskôr potom aj v televízii bola tá relácia, navádza sa dojem, že v Masarykovskom Československu v prvom bola idylka. Nem, nemal kto trpieť vlastne. Všetko bolo úžasne demokratické, žiadne ľudské utrpenie, nič také mimoriadne zle sa nedialo. Potom bola tragédia, slovenský štát, nástup komunistickej strany k moci. A potom havloidné obdobie od 89., kde zase nastal raj a spokojnosť a dokonalosť a žiaden problém, no samozrejme okrem súčasnej propagandy a neustálej hrozby z Ruska. Ale v podstate dve obdobia úžasné, kde nikto netrpel, kde sa nič nedialo, kde žiadne osudy nie sú zaujímavé, pretože je to presne v duchu tej ideológie. Masaryk, Havel, nič iné. Všetko ostatné tu na Slovensku bolo katastrofálne a trpeli len niektorí ľudia. To neznamená ignorovať bolesti alebo poučenia z histórie. Ale už keď osudy 20. storočia, tak sa poučme z celého storočia. So všetkým, čo sa dialo, so všetkým, čo prinášalo utrpenie, aj s pokrytestom a nezmyslami havloidných prejavov a ich stúpencov po 89. To by bolo zaujímavé, ak by v tej relácii sa mapovalo všetko. Ale samozrejme, to opäť dotvára ten obraz, keď sa zastáva Sony Darfášovej ako niekoho nenahraditeľného v rámci verejnoprávnej inštitúcie z pohľadu Karola Sudora z denníka N. A pri tom vypytovaní sa dozvieme, že Soni Darfášovej sa najviac darilo za Václava Miku, keď sa vrátila zo SME do RTVS a Lukáš Diko jej navrhol, aby robila pamätníkov 20. storočia ktorú už predtým nahrávala do rozhlasu. Lukáš Diko bol šéf-reaktorom spravodajstva prísluhovač Lipšicov, čo je všeobecne známe, cez osobu Grendela, ktorý takisto robil čistky v televízii a takou šikovnou nátlakovou metodou, aby znechotil ľudí, ktorých nepotreboval a dosadil tých, ktorí mu otrocky slúžili. No a samozrejme, že kamaráti zo SME si vytvorili svoju predstavu v rámci verejnoprávnej televízie. Takže keď títo ľudia budú hovoriť niečo o objektívnosti a verejnoprávnosti, tak asi je to poriadne skreslené. Kto jej nevyhovoval, bol riaditeľ Rezník. Mika jej vyhovoval samozrejme, prepojenie na Lukáša Diku a história zo SME. A riaditeľ Rezník nie, pretože vyčítam mu v rozhovore, že aj keď má rád históriu, takže keby ju mal naozaj rád, mal by k tomu iný prístup. Pretože možno má rád inú históriu, ale tzv. národniarsku, čo prekáža Ďarfašovej na tzv. národniarskej histórii, Adam národnej. Už v tom je to znevažovanie. Takže keď je nadšená inou národnou históriou, no tak má možnosť byť v Izraeli alebo kdekoľvek inde, keď je takto nadšená tou históriou, ale prečo pohrdať slovenskou národnou históriou? A samozrejme, hneď sú tu obvinenia z orientácie na Rusko. Ale prekážal jej aj ďalší riaditeľ o tom po prestávke a po skladbe. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Témov je verejnoprávnosť a veľká bitka o verejnoprávnosť v súvislosti s tým, že sa prepušťajú určití ľudia zo slovenskej televízie a rozhlasu a mediálna úderka v štýle denník N, SME, aktuality a i ďalší zase zo spoločenských vied rozputali obrovskú kampaň kvôli jednej jedinej osobe, o ktorej sa rozprávame a ktorá teda produkovala určitú reláciu. Tak ako jej vyhoval len riaditeľ Mika, ktorý prišiel z Markizy a šéf-redaktor Diko, ktorý momentálne pracuje v aktualitách SK, samozrejme investigatívny tím Kuciaka, tak jej nevyhovoval ani riaditeľ Machaj, hoci práve ho zvolili v parlamente, vzhľadom na tú väčšinu, ktorá tam bola proliberálne sily, aby ho zabetonovali v televízii a mali tu svoju propagandu. Ale Machajovi vyčítala to, že tam ponechal vo funkciách rezníkových ľudí, čiže mal robiť čistky. Teraz, keď sa to týka ich, tvrdia, to je pomstychtivosť, to sú čistky, to je normalizácia, ale oni vždy tlieskali tento typ ľudí čistkám, keď išlo o tých, ktorí mali odlišné názory. Takže podľa nej chybou Machaja bolo, že tam nechala rezníkových ľudí spiace bunky, ktoré mali blízko k proruským narratívom. No, vo verejnoprávnej televízii pôsobili aj spiace probruselské bunky, aj spiace proamerické bunky, pro progresívne bunky, ktoré presne túto ideológiu šírili. Takže ako sa hovorí, Handra nemá čo o noci vyčítať. Keď už sme teda pri tých našich skúsenostiach národných. Oháňa sa tým Ďarfašová, že ona nahrávala politických väzňov z 50 rokov, odbojárov čia z vojny, chartistov 77 a verejnoprávne médium sa pre ňu stalo hlásnou trubou kremelskej propagandy alebo niektorej politickej moci. Ono, verejnoprávne médium bolo hlásnou trubou aj bruselskej propagandy na to, keď si zoberieme jednotlivé vojny a zásahy a bombardovania a niektorej politickej moci ako SDKU alebo kult Čaputovej a podobne, kde sa to prejavovalo v médiách. A práve preto v rámci tejto kampane dostaneme sa aj k čistkám, pretože najväčšie čistky boli práve za vlády obdobia Zurindu a dvakrát za dvoch riaditeľov ako Materák a neskôr rybníček a vtedy nikto nenariekal. To bola pomstichtivosť. Tieto čistky. Ale nebol žiaden štrajkový výbor, nikto v médiách neskuvíňal. Prečo? Pretože čistili ľudí, ktorých oni nenávideli. Alebo uvoľňovali miesta pre svoju propagandistickú svorku. Kto sa zastáva Ďarfašovej? a bombarduje verejnoprávnu inštitúciu ako poviem to už na úvod, nie sú v rámci mediálnej scény nenahraditeľní ľudia. Spomínal som velikánov, ktorí sú len ťažko nahraditeľní. A potom, ak je niekto takýto úžasný a šikovný, ako sa ho zastávajú rôzne inštitúcie, veď nie je problém sa uplatniť kdekoľvek inde. A vykašľať sa na tzv. verejnoprávnu televíziu či rozhlas a ukázať svoje kvality inde, kde ju vďačne príjmu s otvorenou náručou. A o princípoch nech títo ľudia nehovoria nič, pretože tam nejde o princípy. Tam ide čiste o propagandu a určité záujmy. Takže, vedenie televízie samozrejme bombardovalo otvoreným listom skupina slovenských signatárov Charty 77 kde píšu riaditeľke, ako pred rokom 89 bojovali za slobodu a demokraciu a nikdy si nemysleli, že tieto časy sa raz vrátia. Ale práve preto, že bojovali za slobodu a demokraciu, dnes nevidia, ako sa vytvára už dlhodobo od havlojinných čias nielen súčasná vláda, ktorú teda kritizujú, tá plazivá totalita, ktorá sa naplno prejavuje progresívnou agendou, kultúrou rušenia, a politickou korektnosťou, takzvanou na európskej úrovni v rámci Bruselu, donedávna ešte Spojených štátoch a samozrejme v jednotlivých národných štátoch. Z pohľadu tých síl ultraľavicových, liberálnych, zelených, progresívnych, to je jeden balíček, tak ako je to aj v Európskom parlamente, kde presadzujú všetku tú agendu, ktorá ničí Európu a ničí jednotlivé národné štáty. Čo je na samostatnú polemiku. Ale vrátim sa k tomu. čo keď títo chartisti, keď si uvedomovali vtedajšiu totalitu, nevidia nástup dnes tejto novodobej totality, tej zamatovo-nežnej, pretože keď píšu o tom, že pomery slovenskej televízie a rozhlasy, rozhlase pripomínajú praktiky dávno minulé, keď o krajine rozhodovali tie správne komunistické kádre, No tak aj správne dzurindistické kádre rozhodovali a správne progresívne kádre a dajme tomu ešte za Matoviča, za Hegera a tak ďalej, takisto rozhodovali určité kádre a vtedy im to samozrejme neprekážalo. A oháňajú sa Európskym dohovorom o ľudských právach Rada Európy, ktorý prijala ešte v 49. a článkom 10 odstavec 1 kde sa zaručuje, že každý má právo na slobodu prejavu. A toto právo zahrňa slobodu zastávať názory a príjmať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Každý, tam je napísané každý. Nielen ten, kto obdivuje určité historické obdobie alebo určitú politickú stranu alebo určitých politických predstaviteľov, ale každý, kto ich aj kritizuje a takisto, či kritizoval predchádzajúci režim a systém, alebo tento. No a Samozrejme, že ďalšiu myšlienku, ktorú spomínajú chartisti na obranu Ďarfášovej, že sloboda prejavu sa vzťahuje aj na myšlienky a informácie, ktoré môžu byť prekvapujúce, dokonca šokujúce, znepokojujúce, ak si to vyžaduje pluralita, tolerancia a duch otvorenosti. Takže áno, máme myšlienky a informácie, ktoré sú šokujúce, keď šokujú, čo všetkého sú schopní v Bruseli, v NATO, v Európskej mumii, v Európskom parlamente, v Izraeli, Mosade a tak ďalej. Aj tam sú šokujúce a znepokojujúce informácie. Samozrejme. A vyžaduje si to pluralita. Tak a z tohto, alebo dajme tomu okruh Zelenského, Ukrajina a podobne. Aj tam sú šokujúce informácie. Ale žumpalisti ich nezverejňujú Takže sloboda prejavu by sa mala týkať aj tých, ktorí poukazujú na tieto veci. Toľko chartisti. Ozvali sa aj céry obeti komunistického režimu a členky Konfederácie politických väzňov Slovenska. Takisto adresovali otvorený list vedeniu slovenskej televízie a rozhlasu na obhajobu Ďarfášovej. Sonia Ďarfášová, jej prepustenie a podobne. A v závere listu varujú pred nebezpečenstvom vymazávania historickej pamäti národa. S tým možno len súhlasiť. Áno, historickú pamäť národa, ale ako som povedal, aj pamäť, ktorá súvisí s Masarykom, s Benešom, s Prvou republikou, aj pamäť, ktorá samozrejme súvisí s nástupom Havloidov alebo ďalších síl na Slovensku, aj tam treba mať pamäť čo spáchali, čo sa dopustili, čo hlásali, ako manipulovali, ako sa obohacovali a podobne. Pretože áno, citujú Jánu, Georgia Santajánu, filozofa, kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsudený na jej opakovanie. Áno, to možno len potvrdiť, pretože dnešné progresívne sily a ich mladí stupenci náramne pripomínajú zväzákov a fanatikov z 50. rokov, ktorí sú presvedčení o tom, že všetkých ostatných treba umlčať a zlikvidovať ako dezolátov, len ešte na to nemajú tie prostriedky, aby to fyzicky spáchali. Robia to ekonomicky, robia to mediálne, fanaticky rovnako, nepripúšťajú žiadnu pluralitu názorov. V ktorejkoľvek oblasti či je to Ukrajina, či je to Green Deal, či to bol COVID, či je to multikulty, obohacovanie, či je to kultúra rušenia. Tam nie je žiadna tolerancia. Všetci sú nepriatelia v tomto duchu. Všetci sú Putinovi agenti a tak ďalej. Takže áno, oni takisto pripravujú ten nástup. Taký, ako mali komunisti v 48. so svojimi fanatikmi, študentami na vysokých školách, ktorí vylúčovali ostatných, tak ako dnes progresívne stádo <clears throat> zožiera alebo likviduje každého, kto má odlišný názor. Či je to na škole, či je to v nejakej sfére. Niektorí ľudia by o tom mohli hovoriť, ale nebudú o tom hovoriť, pretože je tu znovu táto atmosféra. Takže či už chartisti 77 alebo cery obeti komunistického režimu by práve na tieto praktiky mali byť veľmi citliví. Ale zdá sa, že asi nie ďalšia vlna podpory, ktorá prichádza na podporu Sony Ďarfášovej od vedeckých spoločností, vedeckých ústavov a katedier histórie z vysokých škôl, kde opäť zdôrazňujú práve len tieto obdobia slovenského štátu a komunistického režimu a ďalšie oblasti z histórie absolútne vynechávajú a práve Ďarfášova je nositeľkou tých jediných správnych informácií z histórie. Takže tá kampaň pokračuje pochopiteľne, a neustále sa stupňuje, keď sa to dáva do súvislosti s tým, že sú prepušťaní ľudia, ktorí samozrejme vyjadrovali nesúhlas so zánikom RTVS, vyjadrovali nesúhlas, pretože mali inú predstavu, ako má fungovať slovenská televízia a rozhlas a mohli odísť a prijali by ich, ako hovorím, s otvorenou náručou tí, ktorí dnes spúšťajú kampaň. Lenže tam je iný princíp. Ovládať všetko. Nebyť len v spiace bunky denníka N, Hanzelová a spol, ktoré pôsobili v slovenskej televízii, ale museli odtiaľ vypadnúť. Oni by radi ovládali všetko. Všetky inštitúcie. A nedávať to do súvislosti s tým, či Fico, Kaliňák, Kuciak a tak ďalej, všelijaké tieto výhrady častokrát opodstatnené, ale to je jedno, kto by tam bol aj na ministerstve kultúry, kto by sedel. Musí to byť ich človek a presadzovať ich agendu a propagandu. Ak to tak nie je, tak samozrejme, že spustia kampaň a idú aj cez mŕtvoly. Preto stále hovoria o odplate, o pomste, samozrejme, pretože tak, tak to vnímajú a tak to podsúvajú. Jedna z reakcií na obranu Ďarfášovej je práve výstižná v tom, ako poukazuje na históriu a na jej relácie keď uvádza, práve vďaka nej, ako tejto redaktorky, sú súčasťou moderných dejín Slovenska vetery všetci tí, ktorí vždy boli, rozumej, pred nacionalistickými, pamäťovými a historiografickými čistkami ich prirodzenou súčasťou. Všetko ostatné je nacionalizmus, len v prípade presadzovania záujmov určitých etnických menšín nie ide o nacionalizmus. A sú spomínaní Židia, Česi, Čechoslováci, Maďari, ľudia z menšín. Takže tí Slováci, to je to najhoršie, čo treba fackovať od rána do večera, lebo tí môžu. Ale Židia sú nevin, neviniatka, Česi sú neviniatka, Maďari, nezovšeobecníme. Ale každý z týchto národov má takisto množstvo vecí na svedomí vo svojich krajinách a vo vzťahu k slovenskému národu a k jeho štátnosti, ako sa títo ľudia správali, zachovali, aký mali vzťah. To je takisto 20. storočie. Keď si to zoberieme od vzniku Československa, čo sa dialo v Bratislave, aby bola pripojená k Maďarsku, kto po uliciach pobehoval a útočil fyzicky tak, že museli zasahovať legionári. Kto presadzoval formu čechoslovakizmu slovenského národa? Nie, to je vetva českého národa čo všetko spôsobila maďarizácia, či v minulosti, alebo v novej dobe od 18. ako som spomínal, či to bola Maďarská republika rád, či to boli Hortiovci, či to bola Malá vojna a tak ďalej. Neprispôsobivé menšiny. Veď treba otvorene o tom rozprávať. Presne tak aj šokujúce informácie, ktoré sa netýkajú len slovenského štátu a ktoré sa netýkajú len obdobia po 48., ale ktoré sa týkajú aj činov príslušníkov menším. Ale samozrejme, tuto máme jednu protežovanú osobu. Pridávajú sa aj otvoreným listom pedagógovia, pedagogičky filmovej a televíznej fakulty, Vysokej školy muzických umení. <laughs> Nehnevajte sa, ale mne to pripomína keď, praco, keď pracovné kolektívy v 50. rokoch odsudzovali agentov imperializmu alebo potom chartu. Veď tí ľudia, ktorí hovoria o čistkách, tí, ktorí hovoria o normalizácii, tí, ktorí hovoria o tých predchádzajúcich obdobiach, robia presne to isté. Len nemajú tú moc, aby fyzicky a právne mohli súdiť a likvidovať. Ale v hlavách to už majú. Takže opäť aj tieto, tieto spolky, ktoré sa aktívne podielajú na tom, ako keby bola Ďarfašova nejaký martýr. No a samozrejme, kto nesmie chýbať, to je denník SME a Beata Balogová, bývalá šéf-redaktorka, dnes hlavná komentátorka denníka SME, ktorá narieka, že v médiách, ktoré štát považuje za svoje, má takýto prístup už dlhodobú tradíciu. A spomína, ako v tlačovej agentúre Taser v roku 1997 ju chcel generálny riaditeľ osobne preradiť z anglického oddelenia na športové, pretože z víkendového kongresu HZDS preložila do angličtiny len krátku správu. To je zážitok Balogovej. Ja môžem oponovať, ja som mal záležitok z 99., keď ma išli vyhodiť zo slovenskej televízie, lebo som vraj prosrbsky. Lebo som netlieskal bombardovaniu NATO, zabíjaniu Srbov, používaniu uranovej munície a omylov, ktorých sa dopúšťali aj pri bombardovaní. A snažil som sa ukázať ten obraz vojny nielen z pohľadu NATO, nielen z pohľadu kosovských Albáncov, ale aj ako sa na to pozera druhá strana. Takže to bolo zlé. No a samozrejme išlo o vyhadzovanie. Len vďaka zákonníku práce a odborom nedošlo k vyhodeniu, ale k inému potrestaniu finančnému sľadiska hľadiska pozície, ale nebolo na výber. Preradenie na inú pozíciu, zníženie platu a tak ďalej. Takže tuto Balogova, keď mi narieka, že ju preradili, tak dialo sa to aj iným ľuďom. Áno, čistky sa diali, presne tak, ale čistky a pomstichtivosť je typická aj pre ľudí s názormi blízkymi Beaty Balogovej, čiže včera SDK, dnes progresívna sekta. A potvrdzuje len to, to bol spiaca bunka, keď píše hlavná komentátorka denníka SME, že verejnoprávna televízia málo kedy dokázala zabezpečiť profesionálnu a slobodnú atmosféru a kvalitní redaktori odchádzali, mnohí z nich dnes pracujú v denníku SME, v denníku N, v aktualitách. Takže spiace bunky tejto progres propagandy. A navyše čo ešte chýba, to určite cítite, okrem tohto oháňania sa históriou, no treba sa oháňať ešte európskymi inštitúciami. Na to bola, Balogova nezabúda. A hneď spomína Európsky akt slobody médií a o tom, že Európska komisia by nemala nad stratou nezávislosti STVR mávnuť rukou. No tak už sa nepíše, nepíše politbíru do Moskvy, ale píše sa politbíru v rámci Bruselu píše sa Európskej komisii, aby niečo urobila. Tak tanky asi nie, to by bolo do očí bijúce, takže treba iné vydieranie, nátlak a tak ďalej. No, nestačia otvorené listy, nestačí demagogia, nestačí zavádzanie, ale vyrábanie martírky, takže treba ešte akciu v uliciach. No a v Bratislave bola živá reťaz za pracovníkov, ktorých, ktorí majú opustiť slovenskú televíziu. S organizátorom bolo napríklad Združenie Mier Ukrajine, ktoré vyzvalo Ministerstvo kultúry a vedenie STVR, aby prestalo s čistkami v štátnych inštitúciách. No keď sú tak zafixovaní na Ukrajinu, nech sa pozrie, čo stvára celenského klika pri čistkách, keď sú tak inšpirovaní tou, týmto skorumpovaným oligarchickým štátom, No a takisto zavádzajú, pretože v tom názve občanského združenia Mier Ukrajine by bolo vystiežnejšie smrť Rusku, alebo zabíjajme Rusov, lebo takto sú nastavení. Vojna by sa mala ukončiť a nie, aby v nej trpel jeden aj druhý národ a hľadať riešenie diplomatické aj za cenu kompromisov, alebo potom boj do posledného vojaka, zabíjanie sa a doplácajú na to všetci, aj vrátanie Európy, ale niekto na tom profituje a má záujem. Takže mier Ukrajine, úplne cestný názov, úplne cestná činnosť a na tomto uh, show, na tejto show tejto živej reťaze aj okolo slovenského rozhlasu a na tomto proteste na námestí Slobody vystúpil Michal Havran. Známy to sionistický štváč nenávidiaci všetko slovenské od národa cez štátnosť až po históriu a kultúru, ale bude sa oháňať tým sme európskym kultúrnym národom zrazu. Veď doteraz tvrdil, že e, Slováci majú na svedomí rôzne zločiny a e, dokázal sa akorát tak kláňať a obdivovať sionizmus. Takže o akom národe a prečo má záujem o nejaký slovenský kultúrny národ. A keď už hovorí o tom, že aby sa už nikdy nestalo, že nikým nevolený úradník za niekoľko rokov zdevastuje kultúru tak, ako Rusi devastujú Ukrajinu, vojna je vojna, dochádza k devastácii, ale mohol by si spomenúť, ako Ukrajinci devastovali Donbass. Vrátanie civilných objektov, vrátanie detí, vrátanie civilistov, ako devastovali v Odese ľudí, ktorých ešte e, zo zapálenej budovy, vyskakujúcich dokopávali na zemi. Tam nech sa pozrie na ukrajinskú kultúru a na to, ako aj Ukrajinci dokážu devastovať. Od histórie vo Volíni až po súčasnosť Donbass a Odesu. No, v podstate na rovinu povedali to, ako to funguje aj títo, ktorí velebia kult Ďarfášovej a progres sekty. Jaroslav Barborak v aktualitách sa rozprával s Luciou Štaselovou z občianskej platformy Mier Ukrajine. Jaroslav Barborák je bývalý redaktor zo slovenskej televízie oddaný KDH. A Lucia Štaselová, mier Ukrajine, teda e, zabíme Rusov alebo smrť Rusku a progresívna aktivistka. Tak títo dvaja sa zhodli na týchto myšlienkach, ktoré vyčítajú iným a pritom sami na tom spolupracujú a ich politické sily robia presne to že ovládnutie verejnoprávnych médií je prvým krokom k manipulácii volieb. Presne tak. To je presne tak, áno, treba mať médiá, treba manipulovať ľuďmi a preto sa tak Európska únia mimoriadne usiluje. Čo nedávno vyšli aj dôkazy, ako financuje určité skupiny politické, ehm, tzv. mimovládne, stretáva sa s týmito ľuďmi a uprednostňuje cenzúru na sociálnych sieťach, aby boli zmanipulované voľby. A štyri body, ktoré vystihujú tak mier Ukrajine, tak aktuality, ako tieto sily, ktoré tárajú o demokracii. Chcete rozhodovať, čo ľudia uvidia, chcete rozhodovať, čo budú počuť, chcete rozhodovať, čo sa už k ním nedostane. Takto nevyzerá demokracia. Vystihli to obaja. Presne takto nevyzerá demokracia, či už z pohľadu SDKU, či už z pohľadu PS, či už z pohľadu Smeru, a to je jedno ktorejkoľvek politickej pozície, či už z pohľadu Európskej únie, alebo komunistického režimu a tak ďalej Veď to presne sedí. Chcete rozhodovať, čo ľudia uvidia? Chcete rozhodovať, čo budú počuť? Chcete rozhodovať, čo sa k nim už nedostane? Veď to všetko naplňa denník N, aktuality a sme. Takto nevyzerá demokracia. Áno, takto nevyzerá. Presne. Ale pozrieme sa aj na iné fakty. Z overiteľných zdrojov Rádio Slovensko zaznamenalo v ostatných rokoch masívny úbytok svojich poslucháčov, čo bolo aj predmetom rokovania jedného zo zasadnutí rady STVR, preto pristúpilo k reštrukturalizácii vysielacej a programovej štruktúry Rádia Slovensko, súčasťou ktorého bol aj časový slot, do ktorého svojimi programami prispievala aj pani Sonia Ďarfášová. Oproti rovnakému programovému oknu v iný deň víkendu zaznamenával, zaznamenával tento časový časový slot dlhodobo až 50% menej poslucháčov. A preto sa rozhodli vysielacie okno v programe Rádia Slovensko preložiť do iného vysielacieho času. To je ten nárek, že prečo to nemám v nedelu do obeda, ale má to niekedy večer. O 50% menej poslucháčov. Že to vyhovuje určitým skupinám, chartistom, potomkom, prenasledovaných. Áno, ale o tom je verejnoprávnosť majú sa vysielať tieto veci. Ja netvrdím, že nemá vysielať Ďarfašová, nemali by tieto príspevky, ale majú byť aj iné príspevky, aj iné relácie, aj iné Ďarfašové a nie len tento jeden monopolný pohľad. Takže nehovoriac o tom, že bez ohľadu na kvalitu výstupov k rozhodnutiu týkajúcim sa pani Ďarfašovej prispelo aj kritérium efektívnosti. Pani Ďarfášová mala predchádzajúcim manažmentom schválenú domácu prácu, popri ktorej realizovala aj televízne programy, za ktoré dostávala externé honoráre. Čiže tam som zamestnaná a ešte externe dostávam za to isté. To je vyhľadateľné z oficiálnych zdrojov. Ďarfašova, čo robila pre televíziu, rovnaké témy, ako robila pre rozhlas. Len v rozhlase jej za to platili ako internej zamestnankyni a v telke ako externej a dostávala honoráre. Aj na to treba poukázať, alebo sa tomu venovať. A už na záver tejto kauzy, kým prejdeme zase na českú verejnoprávnu scénu, len je potrebné poukázať tým, ktorí stratili pamäť. Čistky 1998. 28. poschodie, vtedy tomu dokonca hovorili deratizácia. Pozrite sa, ako dzurindisticky demokrati, novinári dokážu ľudí, ktorým nemusia vyhovovať, jasné, označovali ich za mečiarovcov, za, že robili propagandu HZD a tak ďalej, ale deratizácia, čiže niečo ako potkany. De, dehumanizovať úplne tých ľudí, to ani nie sú ľudské bytosti. To bolo za riaditeľovania Milana Materáka a vlády SDKU, únie, ktorá nebola ani slovenská, ani demokratická, ani kresťanská. To boli jedny čistky, izolovanie redaktorov na 28. poschodí v budove televízie, aby to obdobie, kým im môžu vyhodiť, tie dva mesiace však, aby boli izolovaní, strážení SBS-kou a mohli ísť len na obed a na toaletu. No, ale vtedy ani profesijná organizácia novinárska neskuvinala, ani iné médiá nezavíjali doslova a nemali s tým problém, lebo boli likvidovaní ich názoroví oponenti. No a druhé čistky Richard Rybníček roky 2003 až 2006 opäť za vlády Mikuláša Zurindu, vraha srbských detí a stupenca uranovej munície vlasti zradcov. Opäť, ale z ekonomických dôvodov. A takisto tam padali ľudia, ktorí nevyhovovali vedeniu v rámci redakcie. Aj toto stváral Richard Rybníček, označovaný za šikovného manažera. No a teraz je riaditeľkou pani Flašikova a tvrdí, že v rámci ozdravenia a stabilizácie STVR musí odísť 60 zamestnancov. Medzi nimi aj tzv. nenahraditeľná Ďarfášová. Takže toľko kauza, pokiaľ ide o cirkus a bitku o verejnoprávnosť STVR a vytváranie akéhosi kultu prostredníctvom spoločenského nátlaku. A po skladbe sa pozrieme na českú scénu, na českú televíziu a osobu Václava Moravca. Над вечерним Дунаем разносится Белый цвет, белый цвет, белый цвет И на память мелодия просится Прошлых лет, прошлых лет, прошлых лет Но растаяли птичьими стаями Нашей песни простые слова ты уходишь в огонь юго-слава Черноглазой девчонкой растерянной Ты стоишь на другом берегу Но добраться до этого берега Не могу, не могу, не могу Над вечерним Дунаем разносится Белый цвет, белый цвет, белый цвет на память мелодия просится Прошлых лет, прошлых лет, прошлых лет Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a o 21.30 môžete telefonovať svoje postrehy, výhrady, kritiku na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Dnes je témou verejnoprávnosť, bitka o verejnoprávnosť, slovenskú scénu kauzu Ďarfášova e, som pred chvíľou ukončil a teraz sa pozrieme k susedom, kde je rovnaká situácia, pokiaľ ide o verejnoprávnosť a takisto vytváranie jednej modly. Už v minulej relácii som hovoril o moderátorovi Českej televízie Václavovi Moravcovi, ako odišiel, napísal ľuďom, čo si myslí o žurnalistike a o verejnosti a o pomeroch v Českej televízii. No a z minulej relácie prišla ešte reakcia k tejto osobe, no a tá kauza pokračuje ďalej. Ďalší nenahraditeľný, ako u nás je Ďarfášová, tak v českej televízii alebo na českej mediálnej scéne je Václav Moravec. Podľa určitých ľudí nenahraditeľný, hravo nahraditeľný. Takže reakcia ešte z minulej relácie na osobu Václava Moravca že nemôže e, Moravec garantovať nezávislosť redakčnej práce, si drvivá väčšina divákov s hlavou na krku všimla už pred rokmi. Otázky Václava Moravca sa už dávno stali exibíciou jej hlavného moderátora, ktorý z nich urobil jediné povolené názory Václava Moravca v štýle politického školenia mužstva. Tí, ktorí boli na vojenskej základnej službe v období socializmu vedia, že PŽM, politické školenie mužstva, ideologické školenie v miestnosti, kde vám politruk, čiže politický zástupca veliteľa, rozprával zase ich komunistické rozprávočky. Tak ako dnes majú progresívci a liberáli svoje rozprávočky a chcú školiť. Jedným z nich je Václav Moravec. Mimochodom, ona vzýva na nezávislosť v redakčnej práce neexistuje. Neexistovala a nikdy existovať nebude. Každá redakcia je závislá. Či už na svojich majiteľoch, na divákoch, na informačných zdrojoch, na inzerentoch. Podstatné by, by v redakcii u moderátorov a novinárov mala byť snaha o čo najväčšiu vyváženosť a nadhľad. Pretože novinári a moderátori nezávislí a nezaujatí z povahy veci a vlastných náhľadov na svet a politika a politiku skrátka dobre nemôžu byť. Takže je vyváženosť to jediné, čo im v práci zostáva. Rozumná úvaha, ktorá sa týka týchto demagogických rečí, pokiaľ ide o Václava Moravca, ktorému urobil reklamu ďalší slovenský pózer Jonatan Pastyrčák, hudobník pri preberaní Českého leva za hudbu k filmu a manžel Pavofovej, progres aktivistky, herečky, keď v plamennom prejave tam vyzýval českých kolegov, aby si nevybrali slovenskú cestu, aby si uchránili nezávislosť médií a kultúry a že odchod Václava Moravca má byť prvým signálom k silnej mobilizácii na obranu českej televízie. Bráňte nezávislé inštitúcie. No, keď to hovorí takýto pajac, ktorý je prepojený na progresívnych aktivistov, tak nemôžeme hovoriť o nezávislých inštitúciách. Nech aspoň povie, že je to je to progres propaganda alebo neoliberálna propaganda. A na záver ešte nezabudol zvriesknúť slava Ukrajine, slobodu Palestíne a smrť fašizmu. Už keď hovorí o slave Ukrajine, a smrti fašizmu, kto vie, čo by mu na to povedali bojovníci z Azova, alebo ďalší bojovníci, ktorí sú na ukrajinskom fronte, ktorí sú nadšení históriou Tretej ríše, čo dávajú najavo aj svojim tetovaním na koži, alebo symbolmi, alebo zástavami a podobne. Už keď tak želá smrť tomu fašizmu, no tak v prvom rade by na Ukrajine musel mnohým želať smrť za to, že sa štilizujú do pózy, že je 41. a je tu boj medzi Stalinom a Hitlerom, medzi Červenou armádou a Wehrmachtom. Takže, no a k tomu ešte treba Palestínu samozrejme, pretože propaguje kruhy, ktoré sú silne sionistické, ale vrešti o slobode pre Palestínu. Takže guláš v hlave, no ale úlohu si splnil, zavrieskal si aktivista pri, beraní, pri preberaní Českého leva. Ale osoba Václava Moravca tento moderátor, ktorý ešte pred 15 rokmi hovoril, že nechodí ani k voľbám, aby si držal odstup od politikov, ktorí k nemu chodia do štúdia. A že k voľbám nechodí pre stred záujmov. Nie, že by e, volenej strane potom nadržiaval, alebo naopak, bol by na ňu ešte tvrdší než ostatní. Číta programy, tvrdí, že ľudia by k voľbám mali chodiť a robí všetko preto, aby ich presvedčil. Ale ináč je nestranický. Ináč, priateľ, moderátora Kovačiča, ktorý odišiel z Markízy, predtým bol v slovenskej televízii, opäť nadšenec SDKU a PS. A vzor Marty Ančkárovej, ktorá si tiež plnila svoju progres úlohu v slovenskej televízii, doteraz tam je, nikto ju nevyhodil. Ale čím sa zaoberal Václav Moravec? Pseudovyváženosťou. Keď hovoril o tom, ako z českej televízie odchádza, a potom na sociálnych sieťach písal o pseudovyváženosti. Čo to je tá pseudovyváženosť? Nenahraditeľný Moravec a kult vlastne týchto obhajcov svojej propagandy tvrdí, že verte, že budem naďalej obhajovať slobodnú žurnalistiku založenú na faktoch a nie na pseudovyváženosti alebo slepej vyváženosti, ktorá si podľa jeho názoru podmaňuje televíziu verejnej služby. Pseudovyváženosť je, že voláte ľudí len určitého názorového spektra a niektorých nevoláte vôbec. Na čo? Na čo by ste volali? to je presne tá okrydlená, myslím si, stupidná myšlienka, že keď sa bavíte e, so židovským väzňom z koncentraku, tak máte zavolať aj SSAK, aby bol jeden aj druhý názor. Ale to je také odvádzanie pozornosti. Jednoducho, keď si volám progresívneho fanatika, tak si musím zavolať ako oponenta niekoho, kto nie je progresívny fanatik, ktorý je z iného tábora. Alebo keď si volám nejakého ultraľavicového fanatika, tak si musím niekoho, kto oponuje týmto názorom. A nie, že si pozvem hosti, ktorí sa len čiastočne líšia, ale v rámci systému fungujú rovnako. Zahraničný spravodajca Českej televízie Jakub Santo o tejto problematike uviedol spor medzi Václavom teda Moravcom. A drvivou časťou redakcie spočíval nie v tom, či politici a ich ľudia v rade Českej televízie môžu vynúcovať vystupovanie v Českej televízii. Či si môžu vynúcovať určití politici. Ale išlo o to, že ak si moderátor známeho politického programu môže z vlastnej vôle dovoliť nevolať jedného konkrétneho politika, notabene aktuálne tretieho najvyššieho ústavného činiteľa. A tým pádom sa napríklad zbaviť možnosti ho podrobiť tvrdým otázkam. Išlo o komoru. To, že ho nemá rád Václav Moravec a pretože je oddaný Petrovi Pavlovi, čo je úplne paradox na českej scéne, prezident, ktorý bol komunistickým rozviečikom, ktorý schváľoval vstup sovietských vojsk v 68. aj s celou svojou rodinou a na poslednú chvíľu otočil, aby potom pôsobil v NATO, je modlou pre týchto ľudí. A tam nevidia žiaden problém. To je pravá tvár Václava Moravca. Aká tragédia sa to len stala, keď Česká televízia vlastne oznámila, že ten pravidelný nedelný diskusný program nahradí debatou o rozpočte na rok 2026, kde moderovali Lukáš Dolánsky, tvar relácie udalosti komentáre a Vanda Kofroňová, vedúca ekonomickej redakcie Českej televízie a moderátorka relácie udalosti komentáre z ekonomiky. No, tak je nahraditeľný, veď aj iní redaktori, okolo ktorých sa nepestuje kult, samozrejme. Ale najlepšie to vystihla osoba, ktorá nie je aktívna v mediálnej scéne, ale je to divák, poslucháč, čitateľ, ktorý má právo na svoj názor a podľa môjho názoru veľmi výstižný. Pretože v súvislosti s Václavom Moravcom uviedla zdravotná sestra tento komentár. To je váš pseudopohľad na vyváženosť. Nech zaznejú obe, oba názory. Nech v diskusii zvíťazí ten lepší. A divák si potom vyberie, rozhodne sa sám. Nechajte to na ňom. Divák nepotrebuje váš zmanipulovaný predžutý názor. Divák chce informácie z oboch táborov. Je dobre, že ste preč, ako Václav Moravec. Ale stále je tam ešte mnoho aktivistov, ideológov a propagandistov, ktorí si ktorí si Českú televíziu sprivatizovali pre svoj ideologický boj. Zdravotná sestra mediálne to vystila. Presne, áno. Veď ty, moderátor, mi nedávaj svoj predžutý názor, svoj subjektívny pohľad na politickú scénu alebo medzinárodné udalosti. Daj informácie z oboch táborov. Jaj, to je podľa Moravca pseudovyváženosť. Takže čo si zavoláme do diskusie? Petra a Pavla, teda Petra Pavla, Pavla Petra, teda agenta ktorý je v súčasnosti prezidentom a jeho manželku? Alebo koho? Alebo vedkého herca a Petra Pavla, ktorí majú rovnaký názor? Alebo Svieráka a niekoho z milión chvílek? To, to potom nie je pseudovyváženosť však. Ako si to Moravec predstavuje, že niektorá, niektorý názor alebo zameranie určité názorovému nevyhovuje. No ale samozrejme, že Moravec si obhajuje tieto veci a arogantne odpovedá na tento príspevok. Pravda založená na faktoch a relevancii je základným atributom objektivity, tak ako o tom hovorí teória žurnalistiky. No, musím sa pozastaviť, to je nádherné. Na faktoch a relevancii, čiže to, čo je podstatné, relevantné, súvisiace. Atribút objektivity. To mi chce povedať e, Václav Moravec, že uvádza všetky fakty, pokiaľ ide o českého prezidenta, pokiaľ ide o bývalého premiéra Fialu, ktorému vlastne slúžil, predtým nemal problém s pseudovyváženosťou ani s verejnoprávnosťou a ďalší, či už v televízii českej alebo na podiach, ktorí sa angažujú ako herec Trojan či Svierak. Takže kde je tu objektivita, kde sú tu fakty, kde je tu relevancia. A to nie je len o samotného prezidenta. Pokiaľ ide o Zelenského Ukrajinu, pokiaľ ide o COVID, pokiaľ ide o zlyhanie multikultúrnosti, pokiaľ ide o predchádzajúce americké agresie, pretože až Trump im prekáža, ale predchádzajúci prezidenti a americká, americká dominancia vo svete predtým im neprekážala. Zaujímavé, ani útoky na jednotlivé krajiny. Kde boli? Takže okamžite tento, tento bývalý redaktor Českej televízie, televízie tvrdí danej osobe, že to je dôkaz toho, že máte na všetko názor bez štúdia faktov, žijete v postfaktickej dobe a kadrujte ďalej novinárov, ako to robili súdruhovia. Takže niekto sa tu oháňa súdruhmi a sám sa správa ako súdruh obvinuje niekoho, že nemá naštudované fakty, ktoré tie, ktoré vyhovujú Moravcovi, tie selektované fakty, väčšina žumpalistov má, ale ťažkú selekciu faktov, ktoré si vyberá. Takže toto je prax, no a nechýba. Čo, čo nám tu ešte chýba, pochopiteľne? No citovať TGM, Masarika, Modla, Masaryk, Havel. Takže Václav Moravec cituje TGM, Ľudia sú radi hlúpi, ale nerobte im to jednoduchým. Hádajte sa a hádajte sa s nimi. Áno, treba sa hádať aj s Moravcom a s tými, ktorí zastupujú milión chvílek, pretože sú radi hlúpi, ale nerobme im to jednoduché. Takže TGM sa dá obratiť tak, ako to potrebujete. No a začala sa kampaň. Nie len nad tým, že je Moravec nenahraditeľný, tak ako som to uvádzal, sú nenahraditeľní propagandisti, a tí, ktorí obhajujú v podstate žumpalisti. Takže treba čo burcovať ulicu. Tak to je, samozrejme. Treba vyburcovať ulicu a potom je len krok násiliu. Na letnej sa postavili demonstranti za verejnoprávnu Českú televíziu, pretože sa obávajú že vláda so štátnením chce obmedziť jej nezávislosť, ako keby bola doteraz nezávislá. To by nám mnohí českí poslucháči a diváci o Českom rozhlase a Českej televízii a jednotlivých reláciách mohli mnohé povedať. Takže okrem toho, že sa bojuje na ulici, tak o charakter ČT sa bude aj vo vnútri inštitúcie, samozrejme. Všetko to odštartoval Václav Moravec tým, že odišiel z Českej televízie. A iskry to aj medzi vedením, aj medzi zamestnancami a radou Českej televízie. Zahraničný spravodajca, už som ho spomínal, Českej televízie, Jakub Santo, publikoval e, reakciu na slova Zdeňka Svieráka, ktorý na letnej už má 90 rokov, dobrý herec. Áno, dobrý herec, vtipálek, no politicky zaslepený havloid, odtrhnutý od reality. Bohužiaľ. Tak práve tento spravodajca reagoval na Svieráka slovami Objavuje sa názor, že médiá verejnej služby by mali byť doštátnené. To by znamenalo, že si ich síce aj tak zaplatíme, pretože kto iný by asi tak platil rozpočet. Ale ona by už nebola naše, bola by vlády. No, k otázke zoštátnenia Českej televízie sa vyjadril Michal Černohorský s motoristov a hovorí, že ide o chránenú dielňu, je definitívne potvrdené, pokiaľ ide o Českú televíziu. Ani jej dlhoroční zamestnanci netušia, že zákonom z roku 1991 bola Česká televízia štátom vytvorená, štátom založená, kontrolovaná a zo zákona nútená platená, nútene platená organizácia, ktorú už viac ani nemôžete zoštátniť. Možno ju len viac kontrolovať. To skonštatoval. A pokiaľ ide o tú samotnú účasť, na to reagoval Jan Zahradil, bývalý europoslanec. V Českej republike je registrovaných 8 miliónov 253 tisíc voličov. Na letnej prišli 2 až 3 z nich. Hovorí sa o 200-300 tisíc ľudí. Ale to nedáva ani jeden mandát poslaneckej snemovne, ani pri prepočte na minuloročnú volebnú účasť, ktorá bola 68%. Budúce voľby sa konajú za 3,5 roka. Toľko odkázal v súvislosti s číslami, účasťou. Áno, to, vidíte ten dáv. Česká televízia tomu samozrejme robí propagáciu a máte dojem, že tí ľudia, ten dáv, ktorý tam je, ten má rozhodnúť, čo sa má diať. Takže milión chvílek, chvílek tak sa nazýva tá organizácia, Mikuláš Mináš vedie na letnej, ktorý to organizoval, 250 tisíc demonstrantov. A na záver Mináš vyzval všetkých odporcov vlády, aby 4 roky sa snažili bojovať občianskej rezistencii a k nenásilnému odporu. Hm? Ale Vyjadroval sa k tomu komentátor Petr Holc, čo je účelom tejto mobilizácie, že tento Mikuláš Mináš, z toho milióna chvílek, dokáže vyťažiť z kolektívnej frustrácie fialovcov, tí, ktorí doteraz milovali vládu a bohužiaľ, a pre nich bohužiaľ, sa musia vyrovnať z volebnej poražky, tak tento Mikuláš Mináš z toho dokáže vytlzť maximálny kapitál, samozrejme. A ďalší, ktorí tam teda pozovali, herec Ivan Trojan, ktorý vážne povedal, že rešpektuje výsledky demokratických volieb, ale predsa nemôžu vládnu politiku určovať motoristi a SPD, strany, ktoré by sa podľa neho ani podľa prieskumov nedostali do snemovne. Klamstvo. Pretože obe strany sú nad 5% hranicou, takže by sa do snemovne dostali a vo voľbách by sa dostali a to je určujúce, tvrdí Petr Holec. Predstavuje si stádo z letnej demokraciu tak, že nejaký povolebný prieskom ruší výsledky volieb? To nemajú ani v Rusku. Toto je fakt totalitného šialenstva. Toľko holcové slova. Tým, že sa oni tam zídu, protestujú a nesúhlasia s vládou opäť, to neznamená, že tá vláda je dobrá, správna, teraz ju budeme uznávať. Tak dopadli voľby. A keď sú iné povolebné prieskumy, tak teraz zmeníme vládu, lebo takto chce Trojan, takto chce Mináš alebo tak sa to sníva Svierákovi. Takže to bola aj podľa mediálneho experta Ižiho Mikeše, tá demonstrácia miliónu chvílek bola profesionálne pripravená show, kde sa pracovalo s emóciami, s tlakom na publikum, využili sa deti na pódiu a rozdeľuje to spoločnosť. Napríklad na akcii tam vystúpil nejaký Dalibor Dedek. Ten bol pri zrode organizácie Dárek pro Putina. A okrem iného povedal, keď, mi bolo, keď som mal 11 rokov, tak som videl ruské tanky na uliciach. A ja nechcem, aby som sa toho dožil znovu. Úplný nezmysel, pretože ako sa vyjadruje mediálny expert Iži Mikeš, Prečo je to nezmysel? Putin, sa nedo, Putin nedokáže zvládnuť ani Ukrajinu. Ten má do svojich starostí, aby dal dohromady Rusku federáciu, pretože mnoho mladých ľudí padlo na Ukrajine a majú problémy aj s ekonomikou. Takže strašiť s ruskými tankami v Prahe. No a samozrejme, keď hovoril Zdenek Svierak, že zo štátni sa rosla za televízia, uvádza to už nie humor, to je drzosť. Ako môže takýto inteligentný človek ako Svierak si nezistiť, že by sme neboli prvou krajinou v Európe, ktorá má zoštátnené médiá a že to funguje, pretože nad nimi by dozeral nezávislý kontrolný úrad. A nebol by tam biznis, ktorý tam je. Veď to všetci vedia a preto sa boja. Pretože spoločný menovateľ všetkého sú peniaze ale peniaze, ktoré si tam oni medzi sebou rozdeľujú a nechcú, aby bolo jasné, čo kto dostáva. Takže aj toto je samozrejme reakcia a <clears throat> samozrejme ďalší herci ako Ivan Trojan, ktorý vystupoval aj na protivládnej demonstrácii v Bratislave. Takže mediálny expert to jasne uh, určil. Oni sú vďační za akékoľvek vystúpenie, keď ich ľudia vidia. Myslí tým hercov, samozrejme, typu Trojan a spol. Alebo u nás, keď tieto pavofy všelijaké vystupujú. Oni sa stali súčasťou skutočnej mafie a znovu, spoločný menovateľ sú jednoducho peniaze. Sú prisatí na štátny rozpočet. A keď majú pocit, že by mohli o niečo prísť, začnú vystupovať. Čo sa týka verejnopra tzv. verejnoprávneho média, samozrejme e, Česká televízia venovala mimoriadnu pozornosť tejto demonstrácii na letnej a ČT24 to bol nielen živý prenos na niekoľko kamier, ale priamo živo sa komentovalo v štúdiu. Čiže pomaly ako keby boli voľby. Ale keď boli demonstrácie proti fialovej vláde, tak sa česká televízia zmohla iba na krátku zmienku v udalostiach a ešte väčšinou na konci. To, čo predvádza Česká televízia, je pre verejnoprávnu televíziu absolútne neobhajiteľné, a to by bolo už na odvolanie riaditeľa. A pokiaľ niekto nechápe, že proti čomu tam vlastne demonstrujú, ale presne toto je, že to je ohrozenie demokracie. Toto je túžba po nejakej moci. Takto sa vyjadril takto sa vyjadril uh, Jan Tománek, spisovateľ a režisér. Presne to dal do kontrastu ako to, že je takýto prenos letné, ale keď boli demonstrácie proti Fialovi, nič. Tak čo, televízia slúžila Fialovej vláde? No asi áno. A nie farebne samozrejme, ale premiérovi Fialovi. No a najlepšie, to ešte vystihol novinár, novinár Erik Best, kde zverejnil fotografiu, ktorá zachytovala výstavbu pódia na letnej, kde bol dodatok v spolupráci s Českou televíziou. No, takže to je tá nestrannosť, objektivita od Moravca po Českú televíziu, ako to vlastne funguje. A o čom svedčí toto dianie? Či už v Českej televízii, alebo v e, slovenskej televízii a rozhlase vôbec o tej mediálnej kampani, o tom nátlaku určitých síl, inštitúcií, mimovládok a organizovaní protestov v uliciach Živé reťaze a davy na letnej. No o tom, že sa táto nimi definovaná liberálna demokracia, ktorá sa zvrhla na degeneráciu, pretože dehonestuje a degeneruje všetky tie princípy, ktoré som spomínal na začiatku od právneho štátu cez toleranciu, ľudské práva a tak ďalej. To všetko zdegenerovalo na obhajobu len svojich názorov, svojich pozícií a nenávisti k oponentom. A tento ich systém, to je jedno, či je to v Českej republike alebo u nás, sa zvrhol na eukraciu a stádokraciu. Vysvetlím. Eukracia nie demokracia, nie vláda ľudu, vláda Európskej únie. Eukracia. Politbíro, európsky komisári, ich kolaboranti v národných vládach v Európskom parlamente, čo rozhodne Európska únia v parlamente odhlasujú, výnimočne, že sa podarí nejaký zdravý názor zachrániť a diktuje, určuje. A tu žumpalisti a propagandisti sa neustále oháňajú tým, už to bolo, keď sme neboli ešte členmi Európskej únie, prichádza demarš. Trázme sa lebo to v Bruseli vnímajú inak, určité politické skupiny na domácej scéne a s nimi spätí kolaboranti a určité mimovládky, nie všetky, nehádzať do jedného vreca, tie, ktoré politicky ovplyvňujú názory a vedomie, vyvíjajú nátlak. Voľby, ak dopadnú zle, že tam nie sú stúpenci eukracie, vlády Európskej únie, tak sú mediálne samozrejme znemožňovaní, vedú sa proti ním kampane, vedú sa protesty zo zahraničia tamojších rodákov, pardon, rodákov z danej krajiny, ale žijúci v Bruseli, v Londýne, v Paríži a tak ďalej, demonstrujú pred veľvyslanectvami, médiá tomu dávajú priestor, predstavitelia daných vlád sa ozvú, Samozrejme v Európskej únii sa to rieši v Európskom parlamente. Takže poslušnosť, čo chce Európska únia, tak to bude. Takže potom, tak ako aj v prípade letnej, čo chcete, aké voľby, keď niekto úspeje alebo vyhrá vo voľbách ako náhle to nie sú tí správni, urobíme ďalšie prieskumy, zistíme, že nemajú dostatok percent, ak by to tak vyšlo. A nemusíme ani voľby robiť. Odvoláme, odvoláme a nastolíme svoju vládu. Takže čo by bolo najjednoduchšie? Aspoň by sa neutratili toľké milióny na voľby. Nech určí vládu, prípadne aj prezidenta, Európska komisia určia, čo bude pre váš národ najlepšie, pre váš štát bude ten a ten a ten. Aj tak sa snažíme to pretlačiť politicky, ekonomicky, cez média, mimovládky, kampaňov a tak ďalej. Takisto rôznymi metódami, ktoré pripisujeme druhej strane. Rozhodujeme my. No a prípadne sa ustanoví nejaký protektor, ktorý bude spravovať daný európsky protektorát a ďalšie štádium je teda okrem eukracie stádokracia. Čo to znamená? Voľby nie sú potrebné, bude rozhodnutie z Bruselu a prípadne stádo na ulici určí, kto bude vládnuť. Alebo dokedy. Alebo kto bude viesť inštitúcie. Zhromaždíme určitý počet ľudí, darmo, že sú to 3-5% voličov, alebo dajme tomu tre, hoci aj tretina, voličov, ale dve tretiny majú iný názor, alebo nadpolovičná väčšina. A táto stádokracia v rámci tých protestov a zhromaždení určí, že a tak táto vláda už nie je vhodná, tento prezident už nebude, lebo my na ulici to vrieskame, kričíme a médiá o nás píšu a fotia nás, takže ten, kto dostane čo najväčšie stádo do ulic, tak ten bude určovať. Áno, môžeme si povedať, je to pasívne, že tí, ktorí majú iný názor, sedia doma, nevídu do ulic, nepovažujú to za dôležité, ale považujú za dôležité, že prídu k voľbám a volia tak, ako si to predstavujú. Takže čo? Kombinácia eukracie a stádokracie. Tomu chcú hovoriť demokracia? Byrokrati z Bruselu, im naklonení kolaboranti a stádo, ktoré je na ulici s rôznymi transparentami v určitom počte, bude rozhodovať, kto bude vládnuť a kto bude viesť rôzne inštitúcie zvláštny systém, ale zdá sa, že, zdá sa, že mnohým by to možno len a len vyhovalo. A na záver, v rámci tzv. verejnoprávnosti. Tá predstava verejnoprávnosti a vyváženosti, nie pseudovyváženosti, samozrejme, asi spočíva v tom, že velebíme Zelenského, velebíme eurokomisárov, velebíme Green Deal, multikulty, imigrantov, LGBTI. To je verejnoprávnosť a z minulosti len utrpenie menšín a nenávisť k štátotvornému národu a suverenite. To je asi to správne vysielanie. To je to kvalitné vysielanie, to je to objektívne a verejnoprávne. Požehnané ešte aj z Bruselu. Navyše. A <clears throat> potom je veľmi paradoxné, prečo tie sily, ktorým tak záleží na tej demokracii, záleží na verejnoprávnej televízii, pretože častokrát zdôrazňujú práve vo svojich príspevkoch, že veď verejnoprávnu televíziu ako takú už nesleduje nikto len dôchodcovia. Nie, mladí majú svoje sociálne siete, kde sledujú ani nebudú predsa sledovať nejakú televíziu, nejaké správy alebo, alebo nejaké politické debaty a podobne. Taká atmosféra sa v médiách vytvára, že verejnoprávna televízia to už je len program pre dôchodcov tak prečo im na tom tak záleží? Áno, dvo, tvoria dôchodcovia alebo skôr narodení ľudia určitú časť obyvateľstva, aj to výraznú, ale že by prostredníctvom televízie dokázali ovplyvňovať voľby, tak prečo im tak záleží na tom verejnoprávnom médiu? Čo budeme vysielať, čo budú počúvať, čo si predstavujeme ako demokraciu. Takže asi je dôležitá tá verejnoprávna televízia a preto sa na ňu vrhajú všetky politické sily. Len pokrytectvom je, že tí, ktorí najviac stárajú o európskych hodnotách, o nejakých princípoch demokratických, tí veľmi radi v prvom rade znásilňujú médiá, ovládajú ich a presadzujú jednu jedinú propagandu. A žiaľ, medzi žumpalistami a propagandistami vždy nájdu verných, ktorí budú šíriť tieto myšlienky. Dáme si skladbu a potom je čas na maily a telefonáty. Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling. V tejto časti môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Prednosť majú telefonáty a pokiaľ nie sú, tak sa budem venovať mailom mail, ktorý tu je od Peťa. Dobrý večer. Ak dovolíte, taká poznámka na televízie. Každá stanica má nejaký privlastok. Najsledovanejšia, najdôveryhodnejšia, najzábavnejšia. Také programy ako Kryštáľové krídlo, Oto, Tom a podobne u nás už nepozerá nikto. Tá istá skupina ľudí, uslzené tváričky, super ďakovačky, televízia by mala informovať, vzdelávať, zabávať. Všetko na jedno kopito. Čo s tým? Na staré kolená som začal čítať knihy. Ešte, že je tu slobodný vysielač. Ďakujeme, Peter, za to, že počúvate slobodný vysielač. Knihy, <clears throat> jasne, človek číta knihy, je dobre čítať knihy opäť. Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. <laughs> To je staré pravidlo. Čítať možno čokoľvek, jasné, a takisto si vytvárať podľa toho svoje postoje a názory, takisto ako ľudia sú rozdelení v tých svojich názoroch, tak tvrdia, toto som čítal, tomu verím, tomu dôverujem a od toho neustúpim, ale čítať čo najviac a rôzne zdroje je veľkým prínosom. Pokiaľ hovoríte o televíznych staniciach, áno, Slovenská televízia dlhodobo, keď si robila prieskomy, to je jedno, kto tam bol vo vedení, si dávala prívlastok najobjektívnejšia. V porovnaní s inými televíziami, tam boli určité percentuálne rozdiely, ale nie nejaké výrazné. Som sa tomu už e, venoval viackrát, čo je to najobjektívnejšie, tak buď som objektívny, alebo nie som, som poloobjektívny, čiastočne objektívny, objektívnejší, najobjektívnejší. Aj to si samozrejme pekne len nahovárali, veď prieskomy sa dajú tiež objednať, tiež zmanipulovať a tieto privlastky, no na niekoho to možno zabera, či je najsledovanejšia. E, či je, keď je aj najsledovanejšia, to neznamená, že je kvalitná najdôveryhodnejšia, no o tom sa dá pochybovať. Tú dôveru si treba získať a dlhodobo, <clears throat> dlhodobou prácou, programami No najzábavnejšia závisí od toho, akú úroveň zábavy potrebujete alebo ako predstavu máte o zábave, ale takisto to môže byť rozdielne a každý si zaslúži tú svoju formu zábavy, ale tie programy, ktoré spom spomínate ako kryštálové krídlo, o to tom, vôbec z, tej, z, toho, prie, z toho priestoru showbiznisového, umeleckého a tak ďalej, tam ja mám dojem, že častokrát nehrá úlohu len talent alebo obľúbenosť, aj to samozrejme zohráva úlohu, ale televízna osobnosť, obrazovky a tak ďalej, to je tiež o tom, koľkokrát je človek na obrazovke, čo sa o ňom píše, aké recenzie, ako sa propaguje, ale často je to aj, povedal by som, politická e, nominácia. To znamená, či má ten človek správne názory. Vieme, no tak v prvom rade musí mať tie progresívne, proliberálne názory. To sa potom odzrkadľuje, pretože myslím si, že je veľa talentov, ktorejkoľvek oblasti, či je to v oblasti literatúry, či je to v oblasti hudby a v rôznej umeleckej činnosti a dosud tie sily vyrovnané. Mimoriadne zjavy bývajú, ale myslím si, že častejšie je to tak, že viacerí sú rovnako šikovní. No a tam už samozrejme zohráva úlohu správny politický prístup. A to je vidieť pri obsadzovaní hercov, uprednostňovaní hudby, festivalov a podobne. Je to ako v minulosti tzv. angažovaní umelci. Aj dnes. A oni to dokonca aj pripúšťajú, aj to hovoria, že áno, jasne, ale tá angažovanosť je v duchu demokracie, európskych hodnôt, pozitívnej, e, ja neviem, diskriminácie a tak ďalej, útlaku menšin. Čiže oni sú si vedomi, že sú aktivisti, že sú angažovaní, ale opäť pripomínajú len a len tie predchádzajúce časy a podobných aktivistov. Preto sa čudujem céram politických väzňov, preto sa čudujem chartistom 77 alebo ľudí z umeleckých štruktúr, ktorí teda, ak teda vnímajú realitu a vnímajú minulosť v rôzne tie katedry, že nevidia to podobenstvo. Áno, sú to krajšie heslá, krajšie farby, lepšia formulácia, lepšie technologické postupy, ale tá podobnosť tá neomilnosť, to presvedčenie o tom, že ja mám tie dokonalé názory, ostatní sa milíte, ste ubožiaci, ak to neuznávate, treba vás trestať, všetci sú fašisti a tak ďalej. No a tá rozpoltená, rozdelená spoločnosť, potom len stačí máličko, iskra, výbuch, aby to došlo k násiliu, aby tie obete sa už nedali vrátiť, čo môže viesť aj k občianskej vojne a čo bude devastujúce pre všetkých. A nad tým nerozmýšľajú. Žiaľ. Dokonca ani nie ľudia, ktorí nečítajú, nemajú nejaký prehľad, ale aj ľudia, ktorí pôsobia na akademickej scéne a tvária sa, že to je v poriadku. Jeden taký príklad potom uvediem. Takže áno, len veľmi ťažko a ja mám ten problém sledovať. Vidíte, ako som predal Svierak. Vtipný herec, vtipné filmy, E, vtipné vystupovanie, divadlo Jary Cimmermana, ale pokiaľ ide o politickú angažovanosť, no a na Slovensku ani nehovoriac, skladajúca na nejaký e, tank pre Ukrajinu, nejaké táranie o kultúre, ale hlavne, že najväčší problém je, aby v budove vstupnej, vstupnej hale slovenského rozhlasu vysel obraz, kde chlap chlapa chyta za genitálie, lebo je to milenec herca Bebiaka a on vystavuje úžasný umelec a tak ďalej, ale v prvom rade ventilovanie svojich pudov, perverzity, agenda LGBTI. Ak na toto nepristúpite, tak vy nerozumiete umeniu. To je takisto pohľad. Ale nehovoriac o tom, že dejú, dejú sa Samozrejme, prehmaty sú dosadzovaní do určitých funkcií ľudia čiste z protekčných alebo politických dôvodov. To je samozrejme, to sa deje. Ale deje sa to za každej garnitúry. A sú odborníci, ktorí majú rozdielne názory politické, ale môžu byť v danom fachu odborníci. Ale všetko sa už posuduje z politického hľadiska. <clears throat> Či je to v hudbe, či je to v umení, či je to v kultúre, či sú to tí naši z tej našej strany, alebo to je z druhého tábora, takže tým pádom je to nepriateľné. Takto je momentálne, v takomto štádiu je spoločnosť. No a tam platí teda takisto aj v týchto médiách kdekoľvek stádokracia a eukracia. Čo chce Brusel a aké stado naženiem do ulic. Ďalší mail. Korben. Dobrý večer. Prosím o váš názor na prehliadanú skutočnosť, že naša piata kolóna v podobe mimovládok, neziskoviek, think tankov alebo politikov má zjavne prístup k spravodajským informáciám, respektíve cieľene sú im poskytnuté. Napríklad, aktivisti vedia, kto sa zúčastní na tej ktorej konferencii, odkiaľ je, kedy a akým prostriedkom sa dopravuje, aby ho mohli usmerňovať v úvodzovkách už na letisku alebo vlakovej stanici. Majú osobné kontakty, e-maily, telefónne čísla. Keď uznáme alebo preukážeme túto skutočnosť, od čoho by mala byť SIS, Slovenská informačná služba, tak si musíme následne položiť podstatné otázky. Áno, samozrejme, určité politické sily, ktoré majú svojich ľudí v bezpečnostnom aparáte a v bezpečnostnom aparáte aj v justícii sú takisto žiaľ len ľudia. To znamená, že majú určité politické postoje. Sú predajní, sú kúpiteľní, nemajú morálne princípy. Ide im o osobné postavenie, osobný úspech, kariéru, alebo na druhej strane potom sú politicky fanatickí. To znamená, že sú tam, ale slúžia tým svojim politickým silám. No a obchodujú s informáciami alebo neobchodujú, posúvajú tým svojim. Preto v médiách denník N a podobne, ten má svoje zdroje, kde sa dostáva rôznym materiálom a môže uverejňovať, schovávať sa za nemenovaný zdroj, za neprezradenie zdroja. Čo samo, to je v poriadku, jasné, to by potom nemohli novinári nič, ale toto je do očí bijúce, že to je presne v tomto tábore, ktorý je blízky danému médiu. Tam je vidieť tú propagandu, tá náklad, to, čo som hovoril, kult Čaputovej, ktorý bol kult Radičovej, kult Šimečku, progres fanatizmus, ktorý sa tam prejavuje. No a samozrejme napojenie ľudí, ktorí majú tieto názory, pracujú v štátnej správe, pracujú v justícii, uvádzate, môžu byť SIS. Žiaľ Bohu, títo ľudia nemajú nadhľad že predsadzujem národno-štátne záujmy a nezaujíma ma politická frakcia alebo nejaký politický názor z hľadiska bezpečnosti. A tak, ako to bolo v Spojených štátoch, že je tolerované násilie BLM, černoskej, rasistickej, skorumpovanej organizácie, ktorej predstavitelia nazbierané peniaze usmernili pre svoj osobný konzumný život, čiže Black Lives Matter na čiernych životoch záleží, alebo Antifa, rôzne ultraľavicové organizácie, ktoré sú financované, podnecované. Tí radoví ľudia si aj povedia, že by mňa financoval niekto. No nie, lebo on už je tak vymastený mozog, že už automaticky tej myšlienke slúži. Stačí ukázať, to vieme, to je teraz, všetci sú fašisti, to je jasné, všetko je fašistické. Máte výhrady ku kriminálnikom, k imigrantom, ktorí páchajú násilie, k zvráteným pedofilom, k propagande LGBTI voči deťom a tak ďalej. Všetko je fašistické. V kultúre nechcete vidieť uchylákov, ktorí akurát ventilujú svoje pudy alebo nejaké svoje dementné zvrátenosti a svoje chore myšlienky, ale veď nech si môžu, veď nech si založia svoje divadielko a nech v ňom si šaškujú a kto chce, tak nech tam chodí, ale nie, že žobru verejné prostriedky a tam potrebujú tú svoju mafiu, tie neziskovky, aby dostávali na rôzne takéto pseudoumelecké vystúpenia a zároveň sa navážali do iného druhu kultúry a podobne. Takže áno, každý má na výber. Niekto chce chodiť na operu, niekto na punk, niekto na balet, niekto chce nejaké, nejaký LGBTI filmový festival. Fajn, ale ktorá inštitúcia má tomu slúžiť, kto má dávať na to peniaze, aké záujmy sa majú presadzovať, nie diktát. Že sa bude určovať, že len týmto smerom pôjde, ja neviem, kultúra alebo nejaké predstavenie, alebo v televízii sa bude vysielať. No, osobne poviem zážitok, vzhľadom na to, čo ste sa pýtali, je samozrejme, že je spolupráca je spolupráca oficiálnych miest, bezpečnostného aparátu a natlakových skupín na ulici, ktoré sa dejú aj v západných krajinách, ako píšete, keď je nejaká konferencia, ktorú treba narúšať, rozbíjať, ohrozovať účastníkov. Väčšinou sa to e, týka vlasteneckých organizácií, patriotov, konzervatívnych a podobne, kde je vyvolávanie násilia. Bežná prax. A ešte tolerovaná, a ešte aj sudcami, aj médiami. Samozrejme, tá, v, to, v tom je prax. Ťažko sa to dokazuje, to je jasné. Veci sú niektoré jasné, ale e, počase sa tie dôkazy objavia a dá sa zistiť a odhaliť pozadie finančné prepojenie. Ale v danej chvíli vás môžu vyhlásiť, že to sú konšpirácie, domnienky a podobne. Hoci sa to počase potom už čušia, keď sa to počase ukáže a potvrdí. Ale čo som chcel povedať tej vlastnej skúsenosti, čo sa presadzuje, ktorýkoľvek film, uh, to je jedno, vo, vo verejnú, to, súkromné stanice aj neberiem, to je úplne bahno, čo vysielajú, stupidnú zábavu a vulgárnosti, sprostotu, primitivizmus, ale aj vo verejnoprávnej televízii či je to film z Nemecka, či je to film z Francúzska, či je to seriál z Dánska, v každom jednom, či je to kriminálka, či je to rodinný, či je to komédia, vždy je homosexuálny pár, či sú to lesby, či sú to homosexuáli, v každom jednom, alebo teda aspoň nejaká medzirasová kombinácia, pozitívny černoch, vzájomný vzťah. Minul bol taký ukazovateľ, koľko je zmiešaných párov, ako bielých, e, čo je, beložky s černokom, černoch s beložkou, celkovej populácii, či v Európe, alebo v Spojených štátoch, to je 1%. Ale v reklame to tvorí 56%. Čiže sa pretláčajú, určité veci sa pretláčajú, ukazuje sa to v obchodoch, keď vidíte reklamy a tak ďalej, sa určité veci pretláčajú a na základe politickej ideológie, na základe prostriedkov, ktoré sú, to nie sú len e, záležitosti čisto ekonomické, ale tam zohráva úlohu aj politická agenda. No a v tej idú Samozrejme, politické zoskupenia, mimovládky. Opäť, tá čis, e, častá téma mimovládok tá kritika, že čo to je likvidovať mimovládky, keď štát vlastne nestačí, v mnohých sférach nepomáha, nerieši situáciu. A preto ja stále zdôrazňujem, aké mimovládky. To neznamená mimovládka, ktorá sa venuje folklóru alebo v oblasti zdravotníctva, psychologického poradenstva a tak ďalej ale tí, ktorí šíria propagandu určitého typu. Tragédia je, že sa do toho navezú všetky a aj čo ja viem, e, nejaká mimovládka, ktorá súvisí s folklórom, bude obhajovať nejaký inštitút pre verejné otázky alebo nejakú politickú mimovládku, ktorá si vie predstaviť svet len pod riadením. Predtým to bolo aj pod Washingtonom a Bruselom, teraz už ten Washington je to vedľajšej kolej, pretože Trump v tomto pohľade je to iné. Takže im zostal len Brusel. No ešte Kiev, ale to je podružná záležitosť, čomu sa vždy hlásia. Zástavy Európskej mumie a zástavy Ukrajiny čo tým chcú povedať, alebo čo, čo tým chcú dosiahnuť, v čom vidia perspektívu, no a medzi tým aj národnú zastavu, pretože im záleží na Slovensku alebo danom štáte. Ale väčšinou sú to presne duhové ukrajinské EU. Eukracia a stádokracia. To sa prejavuje v praxi. A vzhľadom na to, že nie sú maily, dovolím si vrátiť sa k jednej téme. Keď som na začiatku spomínal, nemeckého filozofa a sociológa, ale proevropského, povedal by som proliberálneho a podobne Jürgena Habermasa, tak spomína e, vo svojom jednom diele Teória komunikatívneho konania hovorí o tom, že normotvorné základy spoločnosti sú v jazyku. Ako prostriedok porozumenia umožní sociálne konanie, čiže jazyk, porozumenie v tom potom je, vyplýva sociálne konanie. No ale aký vidíme jazyk? Aký je jazyk? Čo sa týka aj novinárov, čo sa týka, teraz sa k tomu chcem dostať, čo sa týka ľudí dokonca z akademickej pôdy, aký jazyk sa používa? Nenávistný, plný zloby. Ako môžem kritizovať, môžem aj satiricky, veď používam to aj ja E, pretože už v tejto atmosfére je to potrebné, ako termíny libioti, liptardi, samozrejme stádokracia, eukracia a tak ďalej, ktoré som použil dnes. Ale nemožno sa čudovať, pretože e, je to dôsledok toho, čo sa deje. Ja uvediem jedno meno. Juraj Buzalka. Ja už som ho nespomínal. Sociálny antropolog, ktorý pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. A venuje sa politickej a ekonomickej antropológii, skúma sociálne hnutia a transformácie, nacionalizmus a populizmus. Vyšla mu kniha postsedliaci. No sú na neho ódy v denníku N, samozrejme, SME a tak ďalej ho velebia, tam má svoje aj príspevky a tak ďalej a používa veľmi svojrázny slovník, Postsedliaci. Jasné, no tak je to také expresívne, jasné, že koho tým myslí, nie, sú to, nie je to Šimečkovská kaviarenská elita, aj tá kaviarenie, No ale definuje toto určité prostredie, oni sami si aj tak hovoria Pražská kaviareň, Bratislavská kaviareň. Cítite v tomto tú, to urážanie a podobne. No, minule dosiahol ďalší vrchol, keď použil e, titulok Čvarga regresívneho Slovenska. Progres fanatik, pochopiteľne, Juraj Buzalka z Univerzity Komenského, ktorý spomínal Epsteina, Smerákova, ich kauzy, v poriadku, to je fakt kauza Epstein, to, čo mnohí smeráci predvádzajú, čo sa týka korupcia, finančných záujmov a tak ďalej, nedodržiavania sľubova. Ten prístup, ktorý majú asociálny, nie sociálny, ale on tam definuje termín čvarga. Pomenovanie skupiny osôb, ktoré sa prejavuje výzorom, správaním, názormi, majetkovými pomermi, nesúladnými s väčšinovým životným štýlom a deklarovanou dominantnou morálkou. A že nejde o hanlivé označenie chudoby či deklasovaných živlov vo význame holota, žobra či lúza. Môže ísť aj o označenie čvargy ako elity. Ja už som dávnejšie používal termín čvargelita, to bol opäť jeden z našich poslucháčov, to bolo jeho, vlastne už pred niekoľkými rokmi, pred Buzalkom, používal tento termín, že pri moci je čvarga, ktorá si myslí, že je elita. Čvargelita. No, Buzalka teraz prišla, neviem, či to okopiroval alebo čo, keď spája čvárgu elitu. No a zaoberá sa tými výrazmi ako pliaga, svoloč, svorka, čo sa približuje gengu či mafii, zločinecká skupina a podobne. A ak by sme sa vyjadrili politologicky, tak na Slovensku vládne kakistokracia, vláda najhorších. Kakistokracia je po slovensky aj čvargovláda. A odvoláva sa na to, napriek tomu, že pôsobí na akademickej pôde, že sociálne siete majú osobitnú povahu a majú veľký dosah. Väčší ako bežná verejná komunikácia. Takže a tam treba zvoliť adekvátne emocionálny jazyk a obraz. Ako poukazuje na to, že keď odídete zo sociálnych sietí, určite nájdete väčšiu mieru pokoja. Ale čo ho trápi, že čvarga pôsobiť neprestane. Naopak, ďalej bude šíriť chytľavé virály, dezinformácie a propagandu. Už keď sa pri tom pozastavíme, tak dezinformácie a propagandu šíri aj tábor, ktorého Buzalka je nadšencom. A pokračuje ďalej v tej, tej svojej myšlienke že preto od volieb 2023 pristupuje k sieťam ako k politickému nástroju komunikácie s ľuďmi, s ktorými by som sa jazykom profesora Karlovej univerzity nepozhováral. Tak jasné, dáva najvo, áno, ja som z akademickej pôdy, viem sa vyjadrovať aj inak, ale budem sa vyjadrovať aj sprosto, lebo ako tí ostatní sú mm, ľudia na duchovne nižšej úrovni alebo duševnej, takže musím sa baviť týmto jazykom. Ale ono sa to dá aj opačne keď hovorí o čvarge regresívneho Slovenska, o tzv. regres čvarge a popisuje ju, tak keď už sme potom v takej výmene názorov v rámci sociálnych sietí, kde je iný jazyk a nie sú tam ľudia z prostredia univerzity, tak ale môžeme použiť aj termín progres Berba, kde patrí aj Juraj Buzalka. Darmo je antropológ, dármo pôsobí na Univerzite Komenského, keď definuje čvargu, z berbu, takisto môžem definovať, ale nie z hľadiska životného štýlu alebo nejakej deklasovanej morálky a tak ďalej, ale z hľadiska konania z hľadiska stádovitosti, agresivity a ponižovania iných s odlišným názorom. Takže keď Buzálka zaraďuje, a to sa netýka smeru Epsteina, jasné, to sú iné kategórie, ale v tomto prípade ktokoľvek, kto by nemal progres názor, ktokoľvek, kto by obrazne povedané nebol Havloid, Čaputovca na tento štýl, uvažovania a presadzovania určitého druhu politiky je pre ňo čvárga. Regres čvárga. Lebo oni sú progres. Ale túto skupinu ľudí možno definovať ako progres z berbu. A takisto je to nelichotivé, ale takisto si vyžadujú určitý jazyk, takisto ich e, nemožno označovať za vládu šikovných, pretože keď už hovorí o kakistokracii, vláda najhorších, čo je potom von der Leyenová. Češevčovič a všetci tí komisári. To je tragédia pre Európu, kto je v zostave európskych komisárov. Ale schválil ich Európsky parlament. Schválil týchto komisárov, súhlasí s tým Európska rada, najvyšší predstavitelia jednotlivých štátov. Takže potom je to progres zberba, keď sa stotožňa s takýmito osobami, aby riadili, viedli, respektíve reprezentovali. Takže opäť sme sa ocitli pri tom rozdelení spoločnosti žiaľ na jednej strane regres Čvarga, ktorý považujú oni každého, kto nemá ich názor, teda každého, kto by nevolil PS, každého, kto by neobdivoval Čaputovu, každý, každého, kto nie je stupencom Zelenského, von der Leyenovej a multikultúrnosti a politickej korektnosti a obhajoby menšin proti väčšinovému zlému bielu, oby, bielemu obyvateľstvu, či už v Európe alebo v Spojených štátoch. No a potom tu máme progres zberbu, ktorá žiaľ ovláda akademickú pôdu, média, inštitúcie vzdelávacie, určité mimovládky, má napojenie na zahraničie, má finančné prostriedky, ktoré však vyciciava aj z daného národného štátu, ktorý nenávidí, pretože zase na tom národnom štáte zvrchovanom zase parazitujú iné sily, či už pravicové alebo ľavicové. Takže je to náročné zorientovať sa medzi Buzalkovou, Progres s Berbou a respektíve Regres Čvargov, za ktorý oni považujú všetkých ostatní. Keď počúvate takého Nadia z demokratov, alebo Votovú z demokratov, no tak to je presne to uvažovanie, ktoré uviedol Buzalka, že všetci ostatní sú pre nich čvárga. Ale z pohľadu druhého tábora sú oni zase zberba. Nie je to zdravé žiť v takej spoločnosti, konfrontačnej, rozdelenej, ktoré, ktorá vedie k násiliu. A nestačia len domáce dôvody, ale ešte aj zahranično-politické, ako je Gaza, ako je Ukrajina, ako je Irán, ako je Trump, kde sa spoločnosť totálne rúca, pokiaľ ide o nejakú dominantnú morálku alebo, alebo kultivované správanie alebo dôstojný život a podobne. No ale o tom by mal byť aj mediálny prístup, O tom by mali byť aj novinári, aby kultivovali toto prostredie, zmierňovali toto napätie a ponúkali aj určité riešenia a východiska. Napriek tomu, že môžu byť rozdielne. No ale to nie je prí, prípad či už Ďarfášovej, Moravca alebo rôznych týchto sil, ktoré sa stavajú do pozície nenahraditeľných žumpalistov a propagandistov, možno kedykoľvek nahradiť. A takisto možno nahradiť aj či už progres berbu, alebo regres čvargu, už keď sme pri tých silných výrazoch. Keďže nie sú telefonáty, nie sú už ani maily, dovolím si rozlúčiť sa s vami. Ďakujem za pozornosť, o dva týždne sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.